Темата ја насловив, може дури да се смени насловот, меѓутоа ете така во моментот решив да се вика, не во овој момент мислам доека ја спремав, другиот е виновен. А, ке видиме една од стапиците на гјаволот, иако тука се испреплетуваат повеќе, во кој што мощне лесно запаѓаме, затоа што сме грешни по природа, и која што верувам дека ќе се допре и до поуката, па така, ете, може би на некој начин може да биде као, ете, малку до, до работка на поуката. Че отвориме сите заедно најнапред во Битие, втора глава, познати текстови, 16 и 17 стих. Битие втора глава, 16 и 17 стих. Господ Бог му заповеда на човекот велејќи. И многу е битно да се нагласи овде, дека не му сугерирал или не знам што, туку му заповедал. Господ Бог му заповеда на човекот велејќи. Јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога јадеш од него, на вистина ќе умреш. И ова е еден од текстовите во Библијата кој што е премногу јасен. Господ бил премногу јасен кон Адам, во случајов, му заповедал и му рекол, еве ти слобода, имаш да јадеш се што ти душа сака, од секој дрво во градината. Само едно, само од тоа не јади. Колко е добар Господ. Можел да рече, 50% забрането ти е, 50% ти е дозволено. Не, он рекол само едно. Доволно е тоа едно. Значи, колку да има избор, затоа што нали го создал човекот со слободна волја. А, можност за избор. Или, да речеме, Господ рекол, една десетина од двојте ми на мене. Може да рече, да рече пет, односно една половина да рече. И тоа Господ е добар. Господ знае. Господ знае колку е доволно за да испита нашата вера, нели, тоа е, тоа е целта, мислам, нели, за да ако зборуваме, не е, нашата доверба во него, дека тој ќе ја води, ќе ги води нашите финанси и нашата економија и дека нема да има проблем со нашиот живот. Ако ние му го отделиме, тој е еден десеток, една десетина, затоа што на крајот на криштето, ако добро разбираме, сите оние десет десетини Господ нам не ги дава. Тоа е од Господа дар. Господ ни дал и раци, и разум, и се, за да можеме да работиме и да заработиме. Значи, Господ заповедал, тоа е првата заповед и единствена која што постоела во Едем, само од едно дрво да не, да не се јаде, затоа што јасно и гласно рекол, во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. И сега, доаѓаме во трета глава, познатите стихови, кои што кој знае колку пати ги сме ги читале, но се толку многу длабоки со значење што секогаш има по нешто да се извлече од таму. Значи, од прва, трета глава, од први стих. Змијата беше полукава од сите полски животни, што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената, Вистина ли е дека Бог рекол, не ке јадете од ниједно дрво во градината? Жената и рече на змијата, смееме да јадеме плод од дрвото во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече не јадете од него и не допирајте го за да не умрете. А змијата и рече на жената, на вистина не ке умрете. Туку Бог знае дека во оној ден, кога ке јадете од него, ке ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. И минатиот пат за тие кои што бевте, видовме дека овде ги видовме оние три темели, главни темели на спиритизмот. Прво, а, она што гјаволот сакал да поттикне кај Ева, да створи сомнеш во Божето Слово, во она што Господ го кажал, па рекол, вистина ли е дека Бог рекол? Подолу вели, не вие нема да умрете, нешто спротивно од она што Господ го кажал, И згора на тоа, не, не само што нема да умрите, туку ќе ви се отворат очите. И ќе спознаете, ќе навлезете во една нова сфера на знаење, во едно тајно знаење, кој што Господ а, од любомора, од не знам од кој причини, го крие од вас. Не сака да го знаете. За да ете владеје над вас. Мегу тоа, вие ако го спознаете тоа знаење, таа мудрост која добиете, вие ќе станете како богови. Тоа се сите тие, значи, тие три темели, како што минатиот пат рековме, темели на спиритизмот. И сега тоа не не е темата, одиме подобро да ги видиме оние инстант последици од гревот. Значи, последици кои што веднаш се појавиле после од грев. Жената виде дека дрвото, шести стих, е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно пријатно звучи, пожелно за да се постане мудар, набрав неговиот плот и го јаде, значи пријатно, пожелно, примамливо, значи дрвото не било нешто самото по себе било добро. Убаво на изглед, како што ден денеска гјаволот гревот го пакува во добро пакување, затоа што инаку како би бил привлечен. Од секоја сум се прашувал, зошто, да речеме, алкохолот го пакуваат во така интересни флаши, шишиња, нели, па, онака, баш интересни, нели, примамливи. Зошто баш алкохолот, или не знам, еве, други работи може. Меѓутоа, пакувањето многу кажува, знаете, ние често пати знаеме да кажеме, еве, да не може да потврди во колпортерската работа и како така, има влијание, да речеме, надвршната корица на книгата може да повлијае врз човекот да, дали да ја земе, да ја купи или да не ја купи. Така да пакувањето е многу битно. И сега Галот се искористил тука и со самото дрво, кое што самото по себе обаво изгледало. Самата змија била една од најубавите животните во тоа време. Дали читаме од списте на Елен Вајт. и што се случува? Успел, за жал, успел во обидите да ја измами Ева. Значи, жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар, наброд неговиот плот и го јаде и му даде и на својот маш кој беше со неа, па и тој јадеше. И овде сега имаме еден момент кој што може, и како гјаволот го користи, е една од стапиците, иако не е она главната на која што сакам да се задржам денеска. Значи, Како тоа Адам сега реагирал? А Ева била измамена. Меѓутоа сега како Адам реагира на тоа кога Ева му понудила од плодот? Адам не бил измамен, вели писмото. Адам свесно сгрешил. Адам знаел што направила Ева. Ама, знаете, и во денешно време имате луѓе кои што, ете, за да не им се подвои, за да не им се растори семејството, па мажот ке тргне со жената или жената со мажот, Значи, нема да дојдат во црква, нема да станат поднаводници нововерци, нели? Како што ќе ги бие глас меѓу народот, затоа што ете тоа ќе влие на нивниот однос на единството, семејството треба да се сочува и сето тоа, па нели Исус рекол и меч ќе донесе. Вистината знае да донесе и такво нешто. И Адам, каде Ева, таму и јас. Иеко можело многу поинаку сето тоа, нели, да, да заврши. Јас знам која бев, ба, често пати, нели, соата настојаш на масичка, па и се секам точно не на ситуација на сајмот на книгата, не знам со кого бевме на, на штандот и тоа беше порано, значи тие години, може да има десетина години, не знам. И имаше такви x случаеви. доаѓа жена, маши жена одат и жената ќе се заинтересира, ќе го привлече, нели, внимание некој од книгите, ќе застане, ќе почне да разгледува нешто, да прашува, а мажот не заинтересиран и поле, ќе одлечка нека. Жалостно и тоа, знаете, ако нема, не знам дали има нешто побитно од спасението. Ако сметаме дека има, тоа веш, сме ја на работата. Значи, како можам јас да си го дадам спасението, па макар да е тоа и за жена, и за син, и за керка, или за било што. Пазите, ова се сериозни работи кај што гјаволот знаете како да удре на емоции и да, да, ве, да ве сруши. Поради синот, поради керката, поради, не знам, баба, дедо, било кој, значи, оние кои што сме како по-тесно семејство. Тоа е голема мамка. Но одиме понатаму, не, не е тоа главната тема, реков. Значи, сгрешили и двајцата. Е, сега, кои се последиците? тогаш на двајцата им се отворија очите. Да, како гјавот на нешто рекол, ќе ви се отвори очите, ќе ви се отворат очите, ама не дека станаа сега нешто по-мудри, не дека добија некоја екстра знаење, некоја, некоја тајно знаење, туку што, им се отворија очите и видува дека се голи. И што се случува? Прво нешто. Сплетоа смоквини лисија и си направија прегачи. Значи, прва последица од гревот срам. Ги опфати срам, дека се голи. Предходно не беше тоа случај, нели? И предходно беа голи, односно, нели, облечени во на наметка, светлосна наметка, значи во славата Божја, но овој пат се појавува срамот. И не мора тука многу да елаборираме, да зборуваме, затоа што сите ние сме сведоци, знаеме од мало детенци уште, која ќе ја направи белјата, ќе видите значи, како ќе го опфати срам. То дори, то дори може да се примети за вие кои што се любимци на домашни миленичени, кај кучи или кај мача, кога ќе направи беля, дури и кај нив се приметува тоа, замислете. Јас сум го приметувал. Ќе направи беля, ќе бутне нешто и ќе се бутне некаде таму, не, ќе се скрие, знае дека е кабат, што викаме по турски. тоа е срамот. Понатаму, што следи? Тогаш го чуја гласот на Господа Бога, кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец. Тоа се случува, нели, секој ден Господ доаѓал тука, се дружеле, оделе, живееле заедно со Господа и секојаш им бил пријатен тој глас, ама сега одена што се случува? И се сокрија страф, срам, имаме сега страф. Се сокрија човекот и неговата жена пред Господа Бога меѓу дрвјата во градината. Господ год, Бог ги повика, човекот им, го повика човекот и му рече, каде си? Тој одговори, го чув твојот глас во градината, се исплашив, зашто сум гол и се сокрив. Еве го признанието на Адам, дека и се усрамил и се исплашил. и се сокрив. И тогаш му рече Господ, кој ти кажа дека си гол? Да не си јадело дрвото за кое што ти заповедав да не јадеш. Човекот рече, жената која е сега, а ова е таа трета последица на која што ќе се задржиме, директна последица од гревот. Господ веле, кој ти рече дека си гол, да не си јадело дрвото за кое што ти забрнив да не јадеш и која е реакцијата на Адам? Човекот рече, Адам рече, жената која ти ми ја даде со мене, таа ми даде од дрвото, па јадев. Она е крива. Односно, во индиректна смисла, Господи, ти си крив, ти ми ја даде, што не ми даде некоја поарна, <laughs> да кажеме така. Значи, индиректно го обвинува и Господа. Значи, ти си виновен, односно, она е виновна или ти си виновен. Тоа е директна последица на телесен човек, грешен човек. Секогаш прстот го покажува на другиот. Другиот е виновен. И Ева не била ништо по-различна. Господ Бог рече тогаш на жената, што е тоа што го стори? Кобајаги се Господ нели го, го бара виновникот и сега се упатува на Ева и вели, што стори ти? Змијата ме измами, па јадев, рече жената. Не сум јас виновна, змијата е виновна. Односно, индиректно пак, Господе, ти си виновен, па ти ја создаде змијата. Ако се секавате од едно од минатите проучувања од големата бор, односно не, од а, за проповедници во стапиците на сатаната, тој дел. Читавме вакво нешто. Значи, таму беше наведено како гјаволот е посебно устремен на онаа секта, вели, онаа група на луѓе кои што ја светкуваат саботата. Посебно тие му се на удар и нели прави разноразни замки да ги одвои луѓето од црквата, од вечната, вечните вредности, да ги насочи кон материализам, кон што ти се не, И потоа се спомнува и припремата за неделниот закон. Меѓутоа, вика, пред тие крајни мерки да ги направи гјаволот, прави нешто друго. Значи, и еве што меѓу другото се спомнуваше таму. Нели во прво лице зборува, собрани пред него демоните и вели, цитатот од сведоштво за проповедници, мораме да предизвикаме несогласувања и расправи. За жал, често пати присутно меѓу нас. Мораме да го уништиме во нив оној силен копнеж за спасение. И да, и кај мнозина, преку расправи, преку осудување и критикување, дјаволот успел да го уништи копнежот за спасение кај некој. Некои седат дома, некои не доаѓаат во црква од некои такви причини. Не знам јас. Јас не знам, не судам, не велам, меѓутоа, може би има некои такви. И не велам сега за нашата средина, зборувам обшто. Мораме, вика, да го уништиме во нив оној силен копне за спасение. Мораме некако да ги наведеме да критикуваат, осудуваат и да се обвинуваат едни со други, да негуваат себичност и нетрпеливост. Видете, па тоа не е тешко гјавол да не натера да го направиме. Зато што тоа е во нашата суштина. Нашата грешна природа е таква. Еве, видовме, од самиот старт, првите три последици од гревот се срам, страф и другиот е виновен. Заради, вели, понатаму, нели, продолжува гјаволот и вели, заради ваквите греови Господ и нас не истера од неговото присуство. Што правеше гјаволот? Што еше првото што почна да го прави? Па да го обвинува Господ и да зборува кај другите, да, да ги шири тие негови а, лаги, тој негативизам кај, кај другите ангели, за да ги придобие на своја страна. Господ е лош, Господ е зол, Господ е тиранин, видите каков закон ни дал сака да владее на нас. јас, ако ми се приклуч, приклучите на мене, значи почнане на кампања, јас ќе ве ослободам, јас ќе бидам многу-многу подобар од него и така натаму и така натаму. И вели, заради ваквите гревови Господ и нас не истера од неговото присуство, па сите што ќе го следат нашиот пример ќе ја доживеат истата судба. Много логично. Е сега, 1 Јованово 5.3. 1 Јованово послание 5.3. Видите какви последици се може да има една ваква слабост кај човекот. Значи, да секогаш ја префрла вината кај другиот. Значи, тука може да се задржиме да збориме многу во смисла на тоа и бракови се растуриле, и што ти се не, какви се заедници не функционираат како што треба, токму поради оваа слабост. Секогаш другиот е виновен. Денес да зборуваме, ако се осврнеме на нашата реалност во Македонија, и ако ги земете оние нели, разни групи политички или она, с другиот е виновен. Кој излегол и признал, еве ние сгрешивме. Меѓутоа тоа е природно за човек, за грешен човек, за телесен човек. Што вели прво Ивано 5.3? Сега да ги видиме, да видиме едни други, малку подлабоки последици од, од една ваква слабост што, што ја има телесниот човек. Први Иванов Петри вели, зашто ова е љубовта Божија, да ги исполнуваме неговите заповеди. А неговите заповеди, што вели? Не се тешки. Минатата полука малку нешто а, начнавме околу ова, која зборувавме за тоа дали сега законот е јарем некој, или пак законот всушност нуди слобода, кој зборуваме за слободата, да се Овде вели, овој текст вели дека кажува што е љубовта, значи ова е љубовта Божја, дека исполнуваме неговите заповеди, а неговите заповеди не се тешки. Не знам колку можеме да се сложиме со ова, дека не се тешки, <laughs> ама ајде да одиме понатаму, да видиме која е поентата. Еремија 17.9, познат текст. Еремија 17.9. Вели, поизмамливо од се е срцето и е страшно болно. Кој може да проникне во него? Овде зборува за срцето на човекот, за умот на човекот. Поизмамливо од се, поизмамлив од се е човечкиот ум. И е страшно болен, кој може да проникне во него? Болен, заради во нас мисла грешен, во греф. Еремија 13.23, значи малку поназад, 3-4 глави. Еремија 13.23, исто познат текст. Може ли етиопјанецот да ја измени својата кожа или леопардот своето крзно? А вие можете ли да правите добро свикнати да правите зло? Епа сега, заповедите мои не се тешки, а сега гледаме колко е измамливо човечкото срце, колко е невозможно да некој кој што свикнал да прави зло, да прави сега добро. Одеме понатаму. Римјаните 8 глава, 7 и 8 стих, мислам дека беа цитирани дури во пуката. 8 глава Римјаните, 7 и 8 стих. Еве како гласат овие стихови. Римјаните 8:7 и 8. Зошто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Оние кои се во телото не може да му угодат на Бога. Се овде гледаме текст кој што вели дека мудрувањето по телото, телесниот човек, природно човекот е во непријателство со Бога. И не може да му се покори на Божиот закон. Не може. Не може. Не, не му се покорува, ниту може, вели. Која е сега поентата? Значи, ни вели, читавме во прво Јоаново 5.3, дека Божите заповеди се лесни, не се тешки всушност, се лесни, задржени. А овде сега гледаме какво е човечкото срце, каков е човекот во суштина. Телесниот човек не му се покорува на законот, не може. Невозможно е, често пати, нели, која Еве, галатјаните ја прочуваме книгата, потоа и римјаните ќе стигне следното тромесечие. А, кој знае колку пати го спомнуваме тоа дека човекот не може сам да го држи законот. Невозможно е. Што сакате правете. Не знам, десетоци таму по два носете ако сакате у неделата. По два пати постете у неделата како фарисеите. Што сакате правите? Ништо тоа не може да, да ви допринесе <clears throat> за вашето спасение или пак да го држите законот онака совршено како што треба. Е сега Римјаните 7 глава, малку поназад значи, Римјаните 7 глава 12 стик, што вели? <clears throat> Неколку стика околу законот. Видовме какво е човечкото срце, телесното човечко срце, природното. А сега да видиме каков е законот. Затоа законот е свет, значи 7.12. И заповедта е света, праведна и добра. Чи значи, законот е свет, законот е праведен, законот е добар. Римјаните 7.14. Зошто знаеме дека законот е духовен. Се овде прави, нели, ја прави она разлика. Законот е духовен, а јас сум телесен, продаден под греф. Законот е свет, законот е добар, праведен, духовен. Псалм 19.7. Господовиот закон е совршен, ја крепи душата. Че значи, нема никаква мајана во законот. Тој е совршен, добар, свет. А ние сме, нашето срце е расипано. Телесното срце е зло. Оне кој што свикнал да прави зло, не може да се одвикне туку така. Значи. Природно му е да прави зло. И сега, поради онаа слабост и навика човекот да ја префрала вината на другиот, Човекот вели, тешко ми е да го држам законот. Ама за да си се оправда сами од себе, ќе рече, законот е крив. Не сум јас крив. Дај да го смениме, дај да извадиме нешто, дај да си го направиме згоден да не биде на наш, или да го изфрлиме, најубаво, да се решиме од него. Законот не важи. Па зарем не се прави тоа? во христијанскиот свет, пазите. Зарем не се прави тоа? Со години. И тоа одамна. Го обвинуваме законот дека е лош, а всушност ние сме тие што сме лошите. И не законот, не треба да се смени законот, не треба да се исфрли законот, туку треба да се смениме ние. Меѓу тоа, поради таа склоност на телесниот човек да обвини друг, ќе го обвини, ќе го снижи, ќе го згази кој треба законот само за тој да се оправда, човек да се оправда и да, да се чувствува добро или да тргне да чита да да се смири совест, всушност, грижата на совест да ја тргне. И тоа се прави. Видите што вели Елен Вајд во големата борба, значи, пак тие глави таму, кај што е <clears throat> стапиците на сатаната. Нито една заблуда прифатена од христијанскиот свет не се крева со поголема смелост против небесниот авторитет, Ниту една не му се противи на здравиот разум толку директно и ниту една не е поопасна по своите последици од науката на новото време, која толку бргу се шири, а тоа е дека Божиот закон не е веќе задолжителен за луѓето. Опасна заблуда, пазите овде, вели. Нема поопасна од ова. Дори, вели, се противи директно, толку директно и на здравиот разум. Пазите, ако размислете, навистина се противи над здравиот разум. Што функционира денеска без закон? Може ли една држава да функционира без закон? Ке настане хаос, анархија, со други избори. Може ли во сообраќајот, без сообраќајни правила да се функционира? <clears throat> Нема шанси. Сите ќе, нити ќе гледаат црвено ли, зелено ли, жолто ли, како ли, сите ќе поминуваат и обшт хаос. Значи, тоа се противи дури на здравиот разум воопшто. Ајде фрлете се од трети кат да ве видам дали може ке лебдите, а? Не, сигурно ке треснете доле, затоа што тоа е законот на гравитација. Не? На секаде околу нас закони, а моралниот закон, е па не важи. Зашто? Затоа што ние не можеме да го држиме. Е па, проблемот е кај нас, нешто треба да се смени кај нас, не треба да се чепка законот, законот е свет. Законот е совршен, законот е добар. Ама, кој е тој кој што стои за таквите, кој што ги инспирира дека треба да се чепка во законот и да се тргне законот? Кој е тој кој што секојаш е против Божиот закон? Па гјаволот, нормално, од самиот старт. Дори последната битка ќе се води околу законот. Или најточно околу саботата, четвртата заповед. Еве што веле еден друг цитат истата глава, мислам, дека беше. Денешните верски заедници одбили да ги слушаат непопуларните вистини, јасно изнесени во Светото Писмо. И, борејќи се против нив, прифатиле толкувања и зазеле такви ставови, што насекаде посејале семе на неверство. И еве сега ги реди неколку од тие лажни учења. Со тоа што ја прифатиле папската лага за вродена бесмртност и за свесна состојба на луѓето за време на смртта, ја отфрли единствената одбрана од измамите на спиритизмот она што, до што малку се допрехме минатиот пат, иако не се задржавме премногу. Значи, со прифакјањето на лагата, дека човекот живее и после смртта, дека всушност душата негова не умира, се заглавиле во спиритизам. И наистина деновиве, нели, почина Шурда, Любише Самарджич, и читкав така нешто по интернет, замисли си што рекол пред да умре, а, колко е тоа значи навлезено и го има на секаде, сите религии. А, не сум знаел дека му починал син на 34-5 години од леукемија, значи изгубил син, Драган мислам дека се викаше, и тоа го скршило, како и секој родител нормално. И сега, пред самата, на смртна постела, пред самата смрт, изявил нешто како а, па таму дори и поубаво ќе ми биде, затоа што ќе бидам со својот син. Ке се видам со својот син. Мислам дека да, ете, гледате. Такво, не, може би она ги кажала неговите зборови. Е, така. Чи сега ќе ти биде убаво таму, ќе се видиш, ќе бидеш заедно со брат ми, дели, со, со синот ми. И тоа е толку општо расширено меѓу луѓето. А таква опасна заблуда е тоа. Вели понатаму, науката за вечни маки, вели, неправедните, оние кои што нема да се покеат, вечно ќе горат во вечноста. Науката за на вечни маки завела мнозина да не веруваат во Библијата и да го отфрлат Бога. Бог е наистина тиранин. Ги гори таму во вечни маки. Кога јасно ќе се изнесат барањата на четвртата заповед и ќе се увиде дека Бог бара да го празнуваме седмиот ден саботата, тогаш како единствен излез да се ослободат од должноста, значи сега зборува за луѓето и другите верски заедници, значи сега се соочуваат со четвртата заповед, И јасно стои тамо, никој не може да го порекне тоа дека седми ден е сабота. И сега, за да го избегнат тоа, значи, што прават? Исто како со законот, ќе го тргнат, затоа што им смета. Место да се починат на Господа, место да се покорат на Господа, да бараат ново срце, тие што велат. Тогаш како единствен излез да се ослободат од должност што не се готови да исполнат, исполнат, на учители изјавуваат дека Божиот закон не важи повеќе. На овој начин, тие го отфрлаат законот, со него и саботата. Колку повеќе се работи врз реформа на саботата, ова отфрлање на Божествениот закон за да се избегнат барањата на четвртата заповед, ќе стане речиси сеопшто. Че значи, тоа се тие работи и вели науките на овие верски водачи ја отворили вратата за неверство, за спиритизам и за презирање на Божиот свет закон, овие водачи лежи страшна одговорност за беззаконието што владее во христијанскиот свет. Тоа е страшно одговорни се некои луѓе кои што шират вакви заблуди. И тоа е пак од она што кажавме. Пошто јас сум слаб, грешен, никаков, пред мене стои законот, и јас не можам да го држам законот, е пак и го тргнам. Не важи законот. И јас сум си тогаш супер. Не е тоа решението. Кое е Божето решение? Што треба да се смени? Не законот, треба ние да се смениме. Езекијал 36.26, познат текст. Езекијал 36.26. Што вели Господ? Ке ви дадам ново срце и ке вдахнам нов дух во вас. Значи, срцето на човекот е проблем. И Господ има решение. Вели, ќе ви дадам ново срце. И ќе дадам нов дух во вас, ќе го извадам, како вели тука? Каменото срце. Е, кака е проблемот? Човекот има камено срце. По природа. Безчувствително. И не му е тешко да обвини друг, за да се оправда себе си. Од вашето тело, вели, ќе го извадам тоа камено срце и ќе ви дадам срце од месо срце на кое што ќе можам да го запишам законот. Тоа е тој нов завет. Сеја, прво Јованово, трета глава, четврти и пети стих. Тоа е решението. Тоа е решението што Господ го нуди. Да го смени нашето срце, а не да чепка во законот. Ако можеше да се чепка во законот, ако можеше да се смени, ако можеше да се тргне, Господ ти го направише тоа на почетокот. Ти ги оправдаше и Адам и Ева и немаше Исус да мора да доаѓа да умира за нашите гревови. 1 Јованово 3, 4 и 5. Што велат овие стикови? Много јасно. Секој кој врши грев, врши беззаконие и гревот е беззаконие. Одговор на тоа што е грев, нели, кој ќе ја праша некој. Продолжува петиот стик и вели, и знаете дека тој се јави. Кој се јави? Исус, спасителот се јави, за да што? За да го острани законот. Не за да ги острани гревовите. И во него нема грев. Исто во Матеј 1.21 пророштвото за неговото раѓање. Мислам, ангелот што го кажува за Марија, 1.21, Матеј 1.21, таа ке роди син. И ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од што? Од законот? Не од нивните греови. Господ не чепка на, во законот. Инаку, ако тоа било, мислам, тоа е ноторна глупост, затоа што би си го срушил самиот свој темел на, на владење. Темелот на неговата влада е заснован на законот, на правдата, на моралот. В сушност, нели, законот е и препис на неговиот карактер. Значи, да, заповедите мои, како што вели таму, не се тешки. Ама не се тешки за оној кој што живее или оди по духот, како што зборувавме во пулката. Тешки се за телесен човек. И да, Сите ние сме сведоци и знаеме на почетокот кога сме се запознале со вистината, нели? И сме сватили дека на вистина е тешко. Човек сега да не прави ово, да не прави тоа. Да... Затоа што се уште сме биле телесни, се уште не сме биле обратени. обратени од човек, вистински обратени од човек, оној кој што живе по духот, на него не му е тешко да оди и во законот, односно како што природно е за телесен човек да го крши законот, односно да греши, така е природно за духовен човек да го држи законот. Да го исполнува законот, односно Христос преку него, не, тоа веќе друга тема е често пати го нагласуваме. Значи, што треба да престанеме? Треба да престанеме да ги обвинуваме другите. Да се бориме против таа склоност наша е, детето ми добило единица во школо, може да е и брат на Ермира Мехмети, да речем. Детето ми добило единица во школо и крив е наставникот. Па може детето ти е мрзливо, може не учи. Поготово денеска такви права им дадува, значи еве се соочуваме ние, поготово Снеже се соочува со такви проблеми затоа што таа е професијата. Такви права имаат децата да не смееш ништо да им кажеш, човек. Не смееш да удриш, не смееш да мавнеш со прачка или нема тоа. Одма ќе ти дојде родителот, може и туж, тужба да ти стегна или било што. И секој ше крив наставникот. Или не знам, се се направи некој удес или било што е и кој Да, редко може да има некоја ситуација која човекот ќе признае дека е виновен. Мислам, тоа е очигледно, нели, која ќе се разгледа целата ситуација, кој прекршил а, некој од правилата, кој не, ама сите викаат, ти си виновен, ќе излезат и двајцата од колите уште малку да се испотепаат. Ако сте малку поспретни во собраќајот во Скопје, како што Еден брат од тука да не го спомнувам, ке му текне би, <laughs> Сум се возил со него. И се нешто му се брза, се нешто. И сите пред него се бавни, па им свири, па се нервира. <laughs> Добро, не е битно. Значи, сакам да кажам, тоа е вашата брзина на возење. Не вози секој со таа брзина, некој е по-бавен. И сега, он е крив, не сум јас крив. <laughs> тоа е човекот, тоа е природата на човекот, за жал да престанеме со такви работи, затоа што сите сме грешна, во грешна природа живееме. Затоа што, најде, на тој начин само си нанесуваме штета и на самите себе, ама и на сите околу нас. Може тоа да биде подалекусежно. И на крај да завршиме со Мати 11 глава. Ги читавме тие стихови, односно Данило ги читаше не случайно во оние уводни стихови. Мати 11 глава 28 до 30 за Јаремот. <laughs> Што веле Исус тамо, лесен или тежок е неговиот јарем? Е, веќе кога држењето неговите заповеди е лесно, односно не се тешки моите заповеди, вели. Ове вели, дојдете при мене сите кои што се трудите и сте обременети, а нема кој не му е тешко, нема кој не е, не му е смачено од животот. сите, тоа е универзален повик до сите. Дојдете сите кои што се трудите и сте обременети. И јас ки ви дадам одмор. Господ нуди одмор земете го мојот јарем на себе и научите се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен дори вели овде, и моето бреме е лесно. Како што реков, со тоа ќе заклучам, како што е природно за телесниот човек да греши, така е природно за духовниот човек да го исполнува законот, да биде послушен и воопшто не му е тешко да го држи законот. Затоа заповедите, убаво кажува, значи Јован тамо, у 1 Јован 5.3, дека заповедите не се тешки. Нека Господ ни ја даде таа вистинска слобода, нека ни помогне да сватиме дека ништо не е тешко ако се прави тоа од љубов, нормално ако му возвратиме на Господа со љубов и да престанеме да покажуваме со прст на другите. Не ние другиот виновен. Ние самите имаме проблем, кој што Господ го решава, има одлична солуција за тоа. Промена на срцето, обнова на нашиот карактер, на нашите мисли, како што вели тамо Павле Вримјаните, да му дозволиме целостно му се препуштиме, Господ ќе го реши проблемот кај секој од нас. Амин.